Ambayo ya kwanza ilikuwa kwamba mwenye kujinasibisha na manhaji hiyo na kawa amejifananisha nayo, huyo anakuwa amefuata jambo la la Allah tabaraka wa taala. Kadhalika kwamba mwenye kujilazimisha na manhaji hiyo huyo anakuwa amepata hidaya na salama, yanasalimika kutokana na upotevu. Kadhalik, mwenye kujilazimisha na kujilazimisha na manhaji hiyo anakuwa ametakasika na amepata amani ya kuingia katika ikhtilafu ambayo iliyokuwa mbaya na utengano uliokuwa mbaya. Kadhalik huyo atakayejilazimisha na manhaji hiyo atakuwa mbali, ataachana na kukaa mbali na njia za shetani. Na sehemu ya tano katika fadhail na manaqib, anasema Sheikh Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari hafidhahullah, kama ndio darasa letu la leo, anna almultazima biha lahu ajru man tabi'ahu, kwamba mtu ambaye atakayejilazimisha kuwa katika manhaju salafi anapata ujira wa yule ambaye atakayemfuata. Yaani wewe leo ukiwa ni salaf utajilazimisha na manhaji hiyo, mtu akaipenda manhaji hiyo kwa kuangalia wewe, basi yule ambaye aliyefuata hiyo manhaji atapata ujira na wewe ambaye uliokuwa sababu ya yeye kuongoka pia utapata ujira wake kwamba kushikamana na manhaji kwa mtu yule akipata ujira basi wewe uliokuwa sababu utapata ujira hizi ni katika manaqib na fadhail za man iltazama manhaj salafi bihaqqin wa sidqin asema dalili لما خرجه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله نكو يالي أبايا ليتوى إمام مسلم كان حديث جرير بن عبد الله بجل قوله صلى الله عليه وسلم قول يمتومي سؤالا وسلام جيجيك أنا سيما مطومي صلى الله عليه وسلم كان حديث هي من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها baadahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, kwamba yeyote ambaye atakayeanzisha katika Uislamu sunna, yani jambo lolote lililokuwa zuri, hasanata falahu ajruha, atapata ujira wa lile jambo aliloanzisha, wa ajru man amila biha, na ujira wa yeyote atakayefanyia kazi jambo lile, baadahu, baada yake yeye من غير أن ينقص من أجورهم شيء بلا كنفنقوة فتكوجر واوتو هذا حديث ظاهر الدلالة على عظيم أجر من أحيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديثه هي دليل yake ya wazi inaonyesha utukufu wa ujra na ukubwa wa ujra wa yule الله وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم kadhalika akahuisha mwongozo wa sahaba zake radhi za Allah ziwe juu yao wasalafi lummati salih na mwongozo wa wema ambao waliotangulia wanashara dhalika fi nnasi na akaueneza ule kwa watu ni mwongozo huo faktada bihi ghairuhu faktada bihi ghairuhu akawa ame igwa yeye, yani ile mwongozo aliyofuata, basi mwongozo ule akawa ameuiga asiye kwa yeye, yani mwenzake. Falahu ajru man amila bihi, huyo atapata ujira wa yule ambaye alifanya mwongozo huo. Falahu ajru man amila bihi, huyo atapata ujira wa yule aliyofanya mwongozo huo. Kwa hiyo hii ni katika fadhila na katika manakib za watu hawa, katika fadhila na katika مناقب زاعتها هذا نعم ولو أجر من عمل به دون أن yanqusa min ajri dhalika shay'a atapata ujira wa yule atakayefanya matendo haya bila kupungukiwa katika ujira wake chochote قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الحافظ الإمام النووي anasema katika sharh sahihi muslim fihi alhasu ala alibtidai bilkhairati katika hadithi hii ndani yake kuna kuhimiza watu waanze kufanya mambo ya kheri wasanni sunani alhasanati na watu waanzishe mambo mazuri watahdhiri min ikhtira'i alabatil na kutahadharisha kutokana na zara zima la kuzusha mambo ya batili wal mustakbahat na mambo mabaya kwamba haifai kuanzisha mambo mabaya na mambo ya batili wazi kama vile ambavyo ndani yake kuna kuhimiza kuanzisha jambo la kheri eh, na mambo mazuri hii mia tano sehemu ya sita anna almultazima au lmultazama biha muhassilun lisaadati biddarain au fi yeyote atakayejilazimisha na manhaji hiyo atapata saada utukufu hasilun lisaadati fi ddarain atapata utukufu katika nyumba mbili na dari dunia wa dari lakhira utukufu wa duniani hapa na utukufu wa akhirah wasababu fi hadhihi saadati sababu katika bwana huo na utukufu huo أنه ممتثل لأمر الله عز وجل وبيه أن أكوى ميجي فننشن أمر يا الله يعني متكريز أمر يا الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما متكريز أمر يمتمواك صلى الله عليه وسلم بخلاف المعرض عنها تفوتنا يولي من يكفوزا تفوتنا يولي من يكفوزا آه، الذي توعده الله بقوله ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لأن باية كيفوزا آه، الله تبارك وتعالى أمم واندالية عذاب وقولي كسيما نيوتا تكيفوزا تجوانغو حقيقة تكون معيشة مبايا يزيكنا tamfufua siku ya kiyama akiwa akiwa kipofu akisema rabbi lima hashartani ama wa kad kuntu basira mola wangu kwa nini umenifufua kipofu na nilikuwa naona qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha kadhalika lyauma tunsa kwamba hivyo ndivyo ambavyo zimekujia aya zetu kazisahau nawe leo nasahaulika falmutamasiku biha muridun am muttabi' Sheikh anauliza hapa, aliyeshikamana na manhaji hiyo ni mtu aliyepuuza au aliyefuata? Almutamassik muttabi'un ghairu ah mutamassik mshikamanaji na wa manhaji hii, huyo anaitwa mfuataji wa manhaji na wala sio mpingaji. Huwa dhakirun lirabbihi, huyo anakuwa anamtaja mola wake. Muttabi'un linabiyihi sallallahu alaihi wasallam anamfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam lidha fahuwa maw'udun bin naim almuqim wal ajri alamim kwa sababu hiyo huyo anakuwa ameahidiwa neema eh, za moja kwa moja yani neema za milele na na ujira ulioenea ujira mkubwa qala ta'ala tilka hududullah hiyo ni mipaka ya Allah wa man yuti illaha wa rasulahu yeyote atakayemtii Allah na mtume wake yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawz al-azim Allah anasema atamuingiza pepo yake ambayo inayopita chini yake mito ataishi humo milele na huo na huko ni kufuzu kulikokuwa kulikokuwa kukubwa وقال تعالى نسمع الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء na mkigongana na kuzozana katika jambo farudduhu ila Allahi wa rasul lirejesheni hilo jambo kwa Allah na mtume in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho dhalika khairun wa ahsanu tawila fanya hivyo ni kheri na ni tafsiri na tawili iliyokuwa nzuri fanya hivyo ni kheri kuweza kurudi kwa Allah na mtume wake au kuweza kurudi kwa Allah na mtume wake hiyo ni kheri na ni tawili iliyokuwa salama kwamba mtu ameyasikiliza maneno akawa ameona maneno haya tayari yamesababisha mfarakano baina yetu akawa amefahamu maana ya maneno haya ili tuweze kuyamaliza kwa usalama pia turejee kwa Allah kadhalika turejee kwenye sunna za Allah waruduu ila Allah wa rasul kurejea kwa Allah kurejea kwenye kitabu chake wa rasul kurejea kwa mtume akiwa hai watu walikuwa wanarejea kwake mwenyewe na baada ya kufa kwake ni kurejea kwenye sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam qala al-imamu ibn al-qayyim rahimahullah al-imamu ibn al-qayyim anasema fi risalati at-tabukiyya kitabu chake risalatu at-tabukiyya fi ta'liqihi ala al-ayati as-sabiqa katika kuialik kutia maneno yake katika aya iliyotangulia yani fa intanazatum fi shay al aya dalla hadha ala anna ta'ata Allah wa ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam imejulisha hili kwamba imejuliza imejulisha hili kwamba taa taa Allah na taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi na kumfanya Allah na mtume wake kuwa ndiyo mahakimu huwa sababu saadati ajilan wa ajila ndiyo sababu ya kutukuka ajilan kwa kipindi cha karibu wa ajila na kwa kipindi cha mbele waman tadabbara alalama wa shurura alwaqi'ata fihi na yeyote ambaye atakayezingatia huu ulimwengu na shari zilizomo ndani yake ndani ya ulimwengu huu alima anna kulla sharrin fil alami atatambua kwamba kila shari inayopatikana katika huu ulimwengu sababu mukhalafatu rasul sallallahu alayhi wasallam sababu yake ni kumkhalifu mtume sala na salamu ziwe juu yake walkhuruju an taatihi na kutoka kwenye toa yake kwamba watu wasimtii mtume basi kinachofuata ni haya وكل خير في العالم سببه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم نكلا خير ينapatikan hapa ulimwenguni sababu yake ni kumtii mtume صلى الله عليه وسلم وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها كذلك في vile vile shari za akhira na maumivu yake na adhabu انما هو من موجبات مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقه zinapatikana yale ambayo yaliyotokamana na kumkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faada sharul anbiya faada sharud dunya wal akhirah ila mukhalafati rasul wama yatarattabu alayhi ikawa imerejea hii shari ya dunia na shari ya akhirah imerejea kwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam wama yatarattabu alayhi na yale ambayo yanayotokamana na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kheri ni kushikamana na mtume na shari ni kuachana na na mtume sallallahu alayhi endelea kusema shekhe falau anna nnasa ata'u rasula sallallahu alayhi wasallam haqqa ta'atihi lau kama watu wangemtii mtume ukweli wa kumtii lam yakun fil ardi sharrun qattun hapa katika hii ardhi kusingelikuwepo shari hata siku moja وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة بالأرض na hii ni kama inayofahamika katika shari hizi zinazoenea katika ulimwengu na misiba inayotokea katika ardhi fakadhalika huwa fi shari wal alami wal ghammi alladhi yusibu al abda fi nafsihi pia vile vile katika shari na maumivu na huzuni ambazo zinazompata ومja katika nafsi yake fainama huwa bisababi mukhalafati rasuli sallallahu alaihi wasallam hakika vyote hivyo ni kwa sababu ya kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam ولأن طاعته هي الحسن الذي من دخله كان من الآمنين na kwa sababu kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo ngome ambayo atakayeingia ndani ya ngome hiyo anakuwa katika waliopata amani walkahfu alladhi na ni pango ambalo man lajaa ilaihi kana minan najin yeyote atakayekimbilia kwenye pango hilo anakuwa ni katika waliokoka faulima anna shurura dunya wal akhirati ikawa imejulikana ya kwamba shari zote za duniani na akhirah إنما سببه الجهل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عنه sababu yake ni kuwa ni, ni kuwa mjinga kutokuyajua aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam walkhuruju anhu na kutoka kwenye hayo mambo wa hadha burhanun qati'un ala annahu la najata lilabdi wala saada illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma jaa bihi an-nabiyyu صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا واضح اسمع هذا برهان قاطع نهيني دليل يا ككاتا يعني دليل يا وجهه كموجه على انه لا نجاه للعبد ولا سعاده فما hakuna كوكوكا ولا hakuna utukufu kwa إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم isipokuwa ataokoka kwa kujitahidi kuyafanya yale aliyokuja nayo mtume swalla sallam ilman kwa elimu walqiyami bihi amala na kuyasimamia kwa kuyatenda hapo ndio ataokoka na atakuwa ni katika watu waliotukuka ama kinyume cha hivyo mtu huyo atabaki kuwa na matatizo atabaki kuwa na humum na humum hapa duniani naam anaendelea kusema shekhe lakin hahuna tambihun likulli nabii wa tadhkirun wa dhikra tanfau mu'minin hapa kuna tambii ya kila mwenye kuzinduka wa tadhkiru na ukumbusho uzinduo wa kila mwenye kuzinduka na ukumbusho wa dhikra tanfau almu'min na siku zote aa, ukumbusho humfaa au huwafaa waumini ukumbusho huwafaa waumini ukumbusho gani huo asema laisa kullu man idda'a salafiyata sadiqun fi da'wahu sio kila ambaye anayedai kwamba yeye ni salafu anayedai usalafia eti ni mkweli katika yale madai yake na hapa ameleta maneno baada ya kuonyesha zile afdhalia eh, na zile manaqib ambazo anazipata yule ambaye aliyejinasibisha na asalafu wa salafia eh? kwamba anakuwa ni mtu gani na anaokoka kwa sababu gani na atapata hasara hapa duniani na akhira kwa sababu gani sasa kwa sababu mambo yote haya mazuri yamekuja kuwekewa mtu ambaye atajinasibisha na manhaji salafi ndio maana akawa ameweka huu uzinduo na ukumbusho kwamba sio kila anayedai usalafia kwamba ni mkweli katika madai yake kisha akasema shekhe wa hadha ayuha hibba laisa min at asema neno hili enyi wapenzi sio katika kutia uzito tahjiri min alhajar yani kulifanya jambo hili la mtu kuwa sala ni jambo zito wanaliweza watu wachache tu na wengine hawaliwezi mpaka kusema kwamba sio kila anajiita salafu atakuwa ni salafu kweli kalla wallahi si wallahi bal la budda min albayinati bali lazima mtu anayejiita kwamba yeye ni salafia kuwepo na dalili na ubainifu ala hadhihi dawa juu ya madai yake haya min alamali bima tadullu alayhi hadhihi alkalimati hadhihi alkalimatu alazimatu sharifa na kutenda katika eh, sema lazima kupatikane ubainifu juu ya madai haya na ubainifu huo ni matendo ambayo yanayojulisha juu ya neno hili kubwa neno tukufu liluzumi ljadati sawiya eh, kama vile kujilazimisha na njia ya sawasawa idh nakrau wa nasmau man yantasibu ila salafiyati kwani tunasikia na tunasoma na tunasikia watu wenye kujinasibisha kwenye salafia zuran wa eh, kwa uongo kabisa na kwa kusingizia wapo watu ambao wanajinasibisha kwa uongo na kusingizia wanasema wao ni salafia ni masalafi aliyakuwa matendo yao hayabainishi ule usalafi wao wawala naqidhi mtu anasema hivi kwa uongo na kusingizia aliyakuwa ipo kinyume mina na hiyo manhaji tarikata na manhaja njia na mwenendo yaani njia yake na mwenendo wake vyote vimeenda kinyume na hii manhaji usulan wa furua katika itikadi misingi na furuu na masala mazima ya masala mazima mataga masala fikihia masala ibadat na mengineyo wazi wa min alajabi wa min alajaib anasema shekhe Allah muhifadhi na katika maajabu itlaqatu ba'd al-afakina jumlatan min al-asma'i al-mudallilati al-mushawwiha li hadha al-ism al-sharif katika maajabu ni yale maneno ya baadhi ya waongo eh? ni maajabu ya waongo baadhi ya waongo ambao wanatoa maneno jumlata min alasma'i almudallila wanataja majina yenye kupotosha almushawiha na yenye kuchafua na kuharibu lihadha lismi sharif kuharibu jina hili tukufu kama kuna baadhi ya watu waongo wanatoa majina mengi tu yenye kupoteza na, ku, na kuharibu jina hili tukufu mithl kama vile kuna watu wanajiita as-salafiyatul tu salafia ya jihadi eh kama kuna kikundi kinaitwa salafia jihadia na kuna kikundi kinaitwa as lilmia hii ni salafia ya kielimu eh wengine wanajiita aljamaat wal asema aljamaatu salafiyatu lidawati walqital kikundi cha salafia kwa ajili ya dawa na vita kikundi cha salafia kwa ajili ya dawa na kupigana jihadi waalum majara na mengineyo finsiyaki khalfa rasmi ahli alawai wakiwa wanapita nyuma ya mchoro uliochora na watu wenye fuata matamanio albida na uzushi hadhu walqudda bilqudda unyoya kwa unyoya wazi onyoya kwa onyoya yani ule ukaribu wa, wa hali ya juu tumeelewana kwa yapo yapo baadhi ya makundi unaweza kuyasikia katika mitandao la baredioni eh, au vyombo vya habari eh, ukasikia kwamba sisi tunaita sanafia ikitalia jihadia kama aliyokuwa wanajiita kina Abu Ismaili na na kundi lake kule Mwanza kundi lake lilikuwa linaita kitalia jihadia sisi bwana na salaf lakini masalafi wakupigana jihad na hawa makafiri wao ni watu ambao afakun waongo bali wakubali kabisa salafia haina tabia za kikhawarij na wao walikuwa na tabia za kikhawarij wa hakadha ya jamaa ananukuu Sheikh Abdallah Allah muhifadhi maneno ya tabiu jalil al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala anasema Imamu Al-Hasan Al-Basri, yabna Adama, ewe mwanadamu, la tahtara biqauli man yaqul, usidanganyike na kauli ya mwenye kusema almar'u ma'a man ahabba, sawa eh? Kwamba mtu atakuwa pamoja na yule ambaye anaye mpenda sawa mtu atakuwa pamoja na, na yule ambaye anayempenda eh, hii ni juzu min hadithi mutafaqun alayh لكن بعض الناس يحتج به وهو مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله بل واعتقاده إن فتشت هذا ومراد الإمام الحسن رحمه الله تعالى عزب المرء ما من أحب إن من أحب قوما حقيقة si إيوتا yeyote atakayewapenda اتبع آثارهم واضحة wadha atafuata walan talhaqa bil abrari hatta tattabia na wala hutounganishwa na wema mpaka ufuate nyendo zao. Watakhudha bihadihim, na uchukue mwongozo wao. Wataktabia bisunnatihim, na uige njia zao. Watusbiha watumsia wa anta ala minhajihim, na uamke na ushinde yaliyakuwepo katika njia yao. Harisana ala an takuna minhum ukiwa unapupia kuwa miongoni mwao fatasluka sabilahum ukawa utashika njia yao watakuza tariqahum na utachukua njia yao wa in kunta muqassiran fil amal hata kama utakuwa na mapungufu katika baadhi ya matendo fa inna milaka al-amri an takuna la istiqama hakika makusudio ya mambo siku zote na mwisho wake huwa anatakiwa mtu awe katika msimamo swala la wewe kuwa na mapungufu baadhi na wakati mwingine unakuwa upo vizuri Hili ni jambo dogo, ni jambo ambalo linaeleweka na linaangalizika na linaongelezeka, eh, linaweza watu wakaliongelewa kuna siku karudi kaachana yale mambo, lakini mwisho wa siku huku uwe katika nini, katika jada, usitoke moja kwa moja. Wazi ndio maana sema inna milaka al-amri an takuna ala al-istiqama, ala istiqama. Amara aita al-yahuda wan-nasara, anasema al-Imam al-Hasan hivyo wewe hujaona mayahudi na manasara wa ahla alhawail murdiyati na watu wenye kufuata matamanio au watu wenye matamanio walioongoka eh, walioangamia hali kuna eh? walioangamia almurdia yuhibbuna anbiya'ahum wanawapenda manabii wao sawa ama al-yahudu wan-nasara kadhalika wa ahlul ahwai hivi mayahudi na manasara huoni kwamba wanadai mambo hayo eti kwamba wao wanawapenda manabii wao na kadhalika watu wa, watu wa matamanio kama wakati mwingine huwa wanasema sisi tunawapenda manabii tunawapenda masahaba hivi huoni jambo hilo wazi jamaa hapa hata kuonyesha kwamba sio kila mtu anayedai kwamba mimi nampenda mtume eti kwamba anakuwa anampenda mpaka maneno yake yaendane sambamba na yanaye sambamba na, mate, na, na, na, na, na matendo yake kwamba kweli awe nampenda wakufuata yale matendo ya mtume saa sallam wadhi kwa sababu mayahudi pia wao walisema nahnu abnaullahi wa ahibauhu sisi ni watoto wa allah na ni vipenzi wake si tumeelewana eh sisi ni wapenzi ni watoto wa Allah na ni vipenzi wake Mayahudi hao. lakini pamoja na yote hayo hawakuwa hivyo sababu matendo yao yalikuwa yatofautiana na yale maneno anayosema kadhalika watu wa matamanio sema kwamba wao ni wapenzi wa Allah eh, wao wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam wazi eh? wapiga maulidi natoa mfano tu piga maulidi huwa wanasema wanapiga maulidi kwa sababu eh, ya kuadhimisha mazazi ya mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم هذا سمع نائم يسمى الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا أزاهي بواوني هاو كيش أسمى وليسوا معهم وانا سمى هاي هل يكوى وابو بواوني نهاو أو متومي لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسبابوا ولخالفين ناو كتك منينو نمتينو وسلكوا غير طريقهم نوالفواتا جيسيوكوا ياو وصار موردهم النار وصار موردهم النار ikawa mafikio yao ni motoni eh, ikawa mafikio yao ni motoni naudhu billahi min dhalik namwomba Allah atukinge na jambo hilo eh mayahudi ni motoni manasara ni motoni kadhalika ahlul ahwa sababu ni kule kufanya kusema maneno ambayo hayakuendana na vitendo vyao وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى na Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim Allah amrehemu lamma kathura almuddauna lilmahabbati zama walipokithiri wale wenye kudai mapenzi sawa eh? yani mapenzi ya kumpenda Allah tabaraka wa taala eh? tulibu bilbayinati walitakwa ubainifu waliomba ubainifu ala sihhati da'wa ubainifu walete ubainifu juu ya kusihi kwa madai yao hayo eh falau yuta nasu bidawahum lau kama watu wangepewa kwa madai yao yani kila mtu akisema tu mimi na mimi ninacho hiki basi anapewa naomba hiki apewe ladda alkhaliyu hurqata shajii basi angeomba au angedai alkhali alkhali ni mtu asiyekuwa na mapenzi mtu aliyelala tu eh, hana mapenzi na mtu fulani eh, basi akiamka akakuta kuna fulani anampenda fulani, angedai mapenzi ya yule mwenye kupenda yawe kwake, hali ya kuwa yeye hapendi. Tunafahamiana? Yani alkhaliyu huwa alladhi yanamu wala yuhibbu wala yujadu indahu huyamun wala ishq au ishq, sawa eh? na alhuyam ni mapenzi ya juu ala darajati alhubbi واضح والعشق ni alifratu fi alhubbi ala darajati alhubbi ni huyam ha daraja ya juu kabisa mapenzi na alishq ni alifrat fi alhubbi ni mtu kufanya ifrat au kupita kuchupa mpaka katika mapenzi kwa hiyo lau kama watu wangepewa kwa madai yao wewe usiokipenda kitu fulani ungeshtuka tukakuta fulani anakipenda sina mapenzi hali ya juu basi ungedai kwamba kitu hichi mimi nakipenda ili upewe ukiharibu eh, upewe ukiharibu sifanyie yale ambayo yanayotakiwa eh, kufanyiwa fatanawa almuddauna fi shuhudi sawa wakawa wametofautiana tofautiana wale wenye kudai katika ushahidi sababu siku zote mudaona huwa wanapatikana sana katika ushahidi mtu anakuja kutoa ushahidi wa uongo faqila la tuqbal hadhihi da'watu illa bibayina ukawa kumetolewa hukumu kwamba madai haya yasikubaliwe isipokuwa kwa ushahidi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah anasema sema e Muhammad ikiwa nyinyi mnampenda Allah tabaraka wa taala fattabi'uni nifuateni mimi waambie watu hao ikiwa nyinyi mnampenda Allah nifuateni mimi yuhibbukumullah Allah atakupendeni fataakhara alkhalqu kulluhum watu wote katika aya hii hawakuendana na sambamba walichelewa walirudi nyuma baada ya kuletwa maneno haya Allah tabarak wa taala wathabata atba'u alhabibi alayhi salatu wassalam na wakawa wamethibiti na kusimama imara wafuasi wa mtume sallallahu fi afalihi katika matendo yake kusimama nayo imara wa aqwalihi na maneno yake wa akhlaqihi na tabia zake kwa wakawa wapo katika kufuata maneno ya Mtume sallama na vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia zake kama sema maneno haya katika kitabu chake Madarijus Salikin وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى Kasema Imam Abu Mudhaffar Allah amrehem fima nakalahu anhu al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ha, katika yale aliyoyanukuu kutoka kwake Imam Ibn Taymiyyah Allah muhurumie pia katika kitabu chake Saunil Mantiqi sawa anasemaje inna umirna bilittiba'i haika sisi tumeamrishwa kufata wanudibna ilaihi na tumependezewa tumependezeshewa juu ya jambo hilo la kufuata wanuhina niliptidai na tumekatazwa kuzusha wazujirna anhu na tumekemewa katika hilo washiaru ahli sunnati na alama za watu wa sunna ittibauhum lisalafi salih ni kufuata wema waliotangulia watarkuhum likulli ma huwa mubtada'un muhdathun na kuacha kila ambacho kimezushwa mubtada'un muhdathun kimezushwa idhan kwa sababu hiyo laisa kullu man rafa'a shi'ara kana sadiqa sawa eh? kwa sababu hiyo sio kila ambaye aliyeinua hisia zake alionyesha zile hisia zake alikuwa ni mkweli yani unaweza kuonyesha hisia kwamba wewe ni salaf lakini kumbe wewe ukawa si salaf ukawa ni maneno tu kalamu eh, kalamu kathiri Eh, wewe si salaf maana matendo yako yanaendana kinyume na yale maneno ambayo nayasema eh? na upande pia mtu wa bida eh, ndio hivyo hivyo wanadai wanampenda mtume aliyakuwa anafanya kinyume na yale ambayo aliyoyafanya na aliyoamrisha mtume wetu Muhammad sasa kwa laisa kullu man rafa ashiara. sawa eh? sio kila ambaye aliinua zile hisia hisia kwamba mimi ni fulani mimi natetea kadha eh? eti mtu huyo atakuwa ni mkweli qala al-imam ibn Taymi rahimahullah anasema imam ibn Taymi, Allah amhurumie wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadithi almuktasirina ala samaihi au kitabatihi au riwayatihi sisi hatukusudii bali tuliposema kule nyuma kwamba katika majina ya salafu salih ni nani ahli hadith eh? hatukusudii eti kwamba watu wa hadithi ni wale walioishia kwenye kuzisikiliza tu tutakuja kusikiliza hadithi aenda zake au aliishia kwenye kuziandika ajua sana kuandika hadithi wazi au riwayati au kuzipokea an fulani an fulani an fulani atakusudia kwamba mtu yule anaitwa hadith bal nani bihim bal tunakusudia hawa hadithi kullu man kana haqa bihifdhihi yule kila yule ambaye aliyekuwa eh, ana haki ya kuzihifadhi basi azihifadhi kihifadhi atakuwa ni ni ahli hadith wa maarifatihi na kuzijua basi azifahamu wafahamihi na kuzifahamu dhahiran wa batina nje na ndani wa itibaihi batinan wa dhahira pia azifuate hizo hadithi yani afuate yale yomo ndani ya hadithi dhahiran nje batinan ndani wa dhahiran na na nje tumelala eh na maana shekhe haya hahitaji sharh sharh ndefu kwa sababu ni maneno mafupi ambayo yapo wazi kadhalika pia nukuu kutoka kwa ulama eh, maneno pia yaliyokuwa wazi mafupi ambao tukisema labda leo tuanze kutoa mfano wa kila ibara ya, mtu fulani katika maimamu ambao wameleta kwali hizi amezinukuu Sheikh tutachukua muda mrefu lakini hatutozilisha zaidi ya kile ambacho eh, kilichoelezwa hapa bali labda kutolea tu mfano ambayo eh, aktasir bilamthilati amthilati naishia yani nafupisha kwa ile mifano ambayo ilitangulia katika durusi zilizopita kisha shekh akasema hivi washai'u bishai'i yuzkaru na kitu kwa kitu hukumbukwa na kutajwa yaani ukitaja kitu kinakuja kingine unakumbuka kwa sababu ya kile kitu kitaja aqulu nasema la'allakum ta'lamuna ma hasala fi hadha albalad almubarak akaa leta historia iliyotokea huko nyuma eh, miaka eh, takriban miaka takriban dhani elfu moja mia tisa themanini au nyuma yake kidogo miladia sawa eh? katika Saudia nchi ya Saudia Makkah al katika mji wa Makkah شرفها الله في مطلع القرن الرابع عشر منزول وقرنه من أنه من خروج فرقة مارقة سواء كلي أنباتش كل تتوكيا كتك كتوكيا كيكوندي كي كخواري كوندي كيشوموزا سواء كوندي كيشوتوكا استباحت بيت الله الحرام كوندي كيشو كلي ukakuta watu wafanye ibada funga milango ya haram na kwanza kuwaambia watu wa, watoe bai'a kwa bwana mmoja alikuwa anaitwa Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani anasema kwamba huyu huyu, ndio Mahdi muntadhar kwa natakiwa sisi tumempa bai'a na kila aliyoko humu katika waswaliji na wafanyaji ibada ya tawaf anatakiwa mpe baya huyo tunafahamiana wakaanza kuwa watu humo na daula ikawa inajitahidi kujaribu kuwaondoa jeshi la polisi likashindwa likaja lile jeshi lenyewe la kuzuia vurugu ndio likawa lime limeweza kuwatoa kwa kuzima kwa kufunga maji takriban siku tatu wapo humo funga maji ili wasipate zile huduma za za kawaida kuzima umeme, kisha kwanza kufanya juhudi ya kufanya kuona namna gani unaweza wakawatoa bila kuleta hasara, kwa sababu tayari kule mle wamechanganyikana na na waumini wengine. Alhamdulillah wakawa wamewatoa na takriban watu sitini na moja takriban watu sitini na moja na kiongozi wao huyo Emmanuel Oteibi eh, akawa pia na yeye amekamatwa na watu sitini moja hawa wakawa wamehukumiwa kunyongwa yani wakawa wamehukumiwa kuuliwa wazi kama taazir hapo shaka anakieleza hichi kisa tumeelewana eh hawa walikuwa wani kama makhawarij hawa walikuwa kama kama makhawarij hasa fi ma fi matla al-qarn ar-rabi' ashara min al-hijra min khuruj firqati marika istabahat bait Allah al-haram kulichi ambacho kilihalalisha eh, nyumba ya Allah tukufu nyumba ya Allah hii ni tukufu ambayo haifai kumwaga damu ndani yake sawa wao wakawa kwa kipindi hicho wakawa wamehalalisha kumwaga damu katika nyumba hiyo Masjid al-Kaaba Li liayamin adida kwa masiku machache At, atlaqa tilka al-firqatu al-mariqa ala nafsiha zuran wa kadhiba bi annahum salafiyun kipindi hicho kikundi hichi pamoja na hali yanafanya wao walijiita kwamba wao ni masalafi sisi tunafahamiana na hawa wajiita na hawa walifanya hivi kwa sababu walikuwa walikuwa walikuwa na na na na, na chuki walikuwa na chuki na kiongozi wa wa daula ya Saudia tangu kipindi cha uh, Malik Abdul Aziz Malik Abdul Aziz sawa alikuwa kulikuwa kuna vita baina yao miaka hiyo kulikuwa kuna vita baina yao miaka hiyo ya nyuma huko miji ya utawala wake kwa yamepigana vita, vita hivyo kawa imesababisha mzazi wao hawa mzazi wa huyu kufa na yule kiongozi aliyokuwa anaongoza ile vita ambao alikuwa anasapotana na mzazi wake huyu akawa pia amekufa kwa sababu wao walikwenda wakapigana mpaka wanataka kwenda kuchukua wapi kuchukua nchi ya Kuwait sasa nchi ya Kuwait kipindi hicho iko chini ya Waingereza Waingereza walipoona nchi yao inapigwa Kenda wakatetea wakawa wamemua ile kiongozi wa, wazi wa sasa pomua kiongozi wa nchi hii kumbe kulikaa donge. Wakawa sasa siku moja sisi pia tutalipiza. Kwa kulipiza kwa wakawa wafanya hivi. Kwa wakawa wametoka sababu wao siku zote walikuwa wanakusudia watoke chini ya to, ya, ya taa ya kiongozi huyo. Tumeelewana eh? na Kwa ilikuwa linajiita kundi hili ni kundi la salafiyun fakana mimma katabahu sheikhuna al-allama Muhammad Aman al-Jami ikawa katika yale ambayo aliandika al-allama Muhammad Aman al-Jami fi majalati al-jamiati al-islamia katika gazeti lililokuwa linaandikwa na chuo kikuu Islamic University of Madina wakawa raisa ni litahaririha na Sheikh Muhammad Aman al-Jami ndiye alikuwa ni raisi wa nani matoleo ya ya gazeti hilo nilikuwa rais wa matoleo ya gazeti hilo walivyokuwa likiandikwa yeye ndio alikuwa anaongoza eh, kama muhariri au kadha qala rahimahullahu ta'ala wa inna awwala adhanin ba'da alhadithi يعتبر إعلانا بأن الفتنة انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور الفرح بنعمة الله نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من آمال الجهيمانيين السفهاء فلا لا أسمى شيخ الله أمهرمي أما حقيقة أول, أول أذان أذان يمانزو كبس بعد الحادث بعد ذلك تكيو أمان من لذلك yutabaru ilanan adhani hiyo inazingatiwa kwamba ni tangazo bi anna alfitnata intahat ya kwamba fitna imekwisha bima hamalat min ahzani kwa yale iliyokuwa imebeba eh, fitna hiyo min ahzani katika huzuni jamu huzni eh, wa humumin na majonzi wa kaabatin na mabalaa na ilikuwa imebeba huzuni majonzi na mabalaa wahalla mahalla alfarahu wasururu baada ya wale kuondolewa na kuuliwa na kukamatwa baadhi yao kukawa kumepatikana kumekaa sehemu yake alfarah wa madha wasurur furaha eh? alfarah bi ni'mati furaha kwa sababu ya neema za Allah ni'mati tamkini neema ya kuweza kumakinika min tatuhiri almasjid tahir kumakinika kutahirisha msikiti uliokuwa msafi mima taraa alayhi min amali juhaimaniyin as-sufahai katika yale ambayo yaliyotokea katika matendo ya hawa juhaimaniyin eh juhaimaniyin nisbatun ila hadha rajul alladhi yusamma juhaimanu al-utaybi eh ambao waliojinasibisha na yeye wakawa ni wafasi wake fitna hii ilikuwa ni fitna mbaya adhana ya kwanza ilikuwa kama ah, inazingatiwa kama ni tangazo la kuonyesha kwamba fitna hii imefanyaje imekwisha astami la adha naam naam kisha anasema shekha wa huna amrun lahu ahamiyatuhu na hapa kuna jambo ambalo lina umuhimu wake yambahi atanwihu bihi inabidi kuliangazia jambo hilo wa huwa anna ulaika sabiya au anna ulaika sibya asufaha kwamba hao vijana kikundi cha vijana waliokuwa wapumbavu kanu yutliquna ala anfusihim walikuwa wanajiita fima balagani katika yale yaliyonifikia mimi habari zilizonifikia mimi yani zilizomfikia shekhe annahum salafiyun sawa eh? kwamba wao ni masalafi Sheikh nani tunamkusudia hapa Sheikh Muhammad Aman al-Jami eh? annahum salafiyun kwamba wao ni masalafi kabrat kalimatan takhruj min afwahihim limekuwa zito na kubwa neno ambalo linalotoka katika vinywa vyao in yakuluna illa kadhiba hawasemi sokoo uongo وإطلاقهم هذا ala anfusihim kisha akasema na utoaji wao usemaji wao wa jina hili kujipa katika nafsi zao la yakhruju min ahadi amrai haitoki kwenye moja ya mambo mawili imma annahum la yaarifuna almafhum as-sahiha lisalafiyati ima wao watakuwa hawafahamu hawana ufahamu sahihi wa salafia fayakunu itlaquhum kukawa kule kutoa kwao jina kujiita kwao jina hili itlaquhum dhalika al kujiita kwao jina lile natija jahali ni natija au ni majibu ya ujinga au ni matokeo ya ujinga, ya ujinga kad yakunu murakkaban unawezekana ujinga huo ukawa ni ujinga mkubwa uliopandana yani ujinga wa mtu asiyejua alafu akajifanya yeye ana wa imma annahum aradu almughalatata wa tadlila imma itakuwa labda wao wanakusudia mughalata kama vile kukoroga mambo eh watadlila kuwapotoza kuwapotosha watu kama unachefua unatoa mambo katika mstari wake kisha ili watu wapotee fayakunu litlaqu natija tasui qasdin inakuwa ile itlaq sawa ya kujiita neno lile ni matokeo ya makusudio maovu litashwihi hadha alismi kwa katika kulichafua jina hili alhabib lilikuwa zuri alladhi yani ra'il alawala jina ambalo linakusudia kikundi kile cha mwanzo fi hadhihi umma katika umma huu waman salaka masakahum na wale wenye kufuata njia yao falyalamil qari'ul karim basi na msomi aliyekuwa mtukufu anna aljuhaimaniyina kwamba hawa wafuasi wa Juhaimani na Utaibi laisu bisalafiyin sawa eh? Sheikh anasema shekhe Muhammad Aman aljami anasema hawa sio masalafi walaisu ahlan lidawati na wala sio watu wa dawa tusalafia walakinahum mutasallifun lakini wao wanajifanya tu wamejivalisha ili vazi la usalaf wamudauna salafia na wanadai usalaf wazaimuna dawata ila alislam na wanadai eh kwamba wao ni watu wenye kuwalingania watu katika uislamu au baiduna anil islami aliyakuwa wao wapo mbali kabisa eh, na uislamu dhatihi wenyewe yani wapo mbali na uislamu wenyewe hawapo mbali na dhati ya uislamu fadlan ani dawat ilayhi ukiacha huko kulingania au kulingania kwenye huo uislamu kama wao wako nje ya uislamu ukiacha kwamba eti wao watakuwa Uislamu wenye kuulingania intaha kalamu rahimahullah maneno ya shekhe yameishia hapo Allah amrehemu نعم نكتفي بهذا إن شاء الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم